Oracle, your host, Ramon Bautista. Hello! Kumusta kayo dyan? Welcome to Hoy! Ayan, at paalisin nyo na kung sino man dito ang medyo may mga balat sibuyas, may pagka-sensitive, at yung mga madaling masaktan. Dahil ito ang internet at higit sa lahat, wag nyo ako masyadong dititigan, lalo na kung madali kayong ma-fall. Ayan. Ito po ang hoy bibig mo kung saan pinagtipon-tipon natin ang pinakamababangis na komedyante sa buong Pilipinas para pakitaan tayo ng kanilang galing kung saan pag-uusapan nila ang sex, horror, drama, sex, action, at higit sa lahat, sex. Ang una nating komedyante, programmer sa umaga, komedyante sa gabi. Ibig sabihin, nanonood ng porno palagi. Palakpakan naman dyan para kay Mr. Jetro Trogo! Kamusta kayong lahat? Okay ba ba tayo dyan? Teka lang ah, parang nakikita ko sa mga mukha niyo eh. Address ah, ko na to kagad. Niisip nyo, parang nakita ko na rin siya sa TV ah. Tama hinala nyo? Ako yung puppet ni Arnold Glavio. Oy, joke lang yan ha. Ah. Baka mamaya may magsuksok na naman ng kamay sa puwet ko. Magugustuhan ko na yon. Oy, teka lang ha. Ah. Sabi kaya sa akin ng nanay ko, ako yung pinakagwapo sa street namin. Sesame Street. Oh, tama si Ramon, programmer ako. May mga programmer ba dito? Sabi ko nga, eh, cool crowd to eh. <laughs> programmer ako, pero medyo nakakainis kasi nasistereotype kami mga programmer eh. Isang araw may lumapit sa akin na eh, napuno na talaga ako. Sabi, Jet, programmer ka, di ba? Eh di hacker ka. Sige nga, ihack mo nga yung phone ko. May mga bikini pictures ako dyan, tsaka sex scandal. Grabe naman, di ba? So na-offend na talaga ako. Sabi ko, Hoy, programmer ako, hindi manyakis. Tsaka tatay kita eh. Anong bikini pictures yan? <laughs> At, uh, nga pala, kasal na ako. May mga kasal na ba dito? Sabi ko nga eh, cool talaga tong crowd na to eh. <laughs> May mga singles ba dito? Ayan. Gusto niyo ba malaman kung paano ako nag-propose? Four years ago, naglalakad kami ng Manila Bay ng asawa ko. Magsa-sunset magsa na. Sabi ko, ito na yung pagkakataon. So, pinap ko na sa kanya yung magical question. Seryoso, buntis ka nga? So yun, kinasal kami at yun na rin yung huling pagkakataon na umuo siya sa akin. Pero napakalambing ng asawa ko. Sobrang napakalambing niya. Nung isang gabi, umuulan. Malakas ang ulan. Hindi ako makatulog. Sabi niya, Oh, hindi ka pa natutulog. Sabi ko, Oo nga eh, nahihirapan ako eh. Sabi niya, sige na nga. Pagbibigyan kita. So yun, pinapasok na niya ako ng bahay. Masarap matulog na hindi nilalamok. <laughs> And I love my wife. This is true. Medyo literal nga lang yung kasi sobrang mahal nung kasal namin. Siya na lang ang natira. Four years ko nang ginagawa tong joke na to. Nung una joke lang siya, ngayon financial statement na. so pumunta kami ng high school reunion, sinama ko yung asawa ko. Awkward pala pagka ganun. Kasi nagkita sila ng ex ko. Tsaka all boys school kami. Hoy, ano iniisip niya, ha? Teacher rin na karelasyon ko. Tsaka nakamove on na si Sir Arnold. Actually, nag-meet kami ng wife ko sa Tinder. Yung dating app. Meron ba dito nagti-Tinder? Ang awkward lang, kasi pareho na kaming kasal nung nagkita kami doon eh. Taksil ka! Taksil ka din! Uy, compatible. Swipe right. Ang galing kasi ng Tinder ngayon eh. Sayang wala siya nung single pa ako. Ang bilis kasi mag-connect, di ba? Hipster ka? Hipster siya. Sporty ka? Sporty siya. May titi ka? May titi siya. Uy, si Sir Arnold. <laughs> Swipe right. Ang dami ko nababasa ngayon sa Facebook, yung 10 places to go to before you die. Nababasa niyo ba yon? Ang dami ng lugar sa Pilipinas, di ba? Kaso parang ang dami naman ng 10 places. Ako kasi one place to go to before I die lang eh. Hospital. Puta, mamamatay ka na nga. Ang dami mong pampapasyalan. Ha! Nasaksak ako! Dalin mo ko sa Chocolate Hills. Bilisan mo, pupunta pa ako sa Gada. Ang hirap ng ganon. Speaking of mahirap, Edza, napansin niyo ba meron na ngayon no contact apprehension? No contact apprehension, ibig sabihin nun, pwede ka nang hulihin na hindi ka nakakapag-usap sa enforcer. Paano tayo manunuhol niyan? Pero Pilipino tayo, hindi tayo padadaig, di ba? So magkakaroon na rin ng no contact sulan. Ito yung traffic cam, di ba? Pero dahil Pilipino, yung nag-ooperate ng traffic cam, hindi rin yung padadaig, magkakaroon na rin ng no-contact negotiation, di ba? Sasabihin ng traffic cam, zit, zit, zit, zit. kulang pa! Grabe! Alam niyo yung tunay na no-contact violation? Yung kinontak mo yung crush mo, tapos hindi ka na niya kinontak ulit. Alam niyo yung totoong overspeeding? Yung nakamove on na yung ex mo, tas ikaw hindi pa. Alam niyo yung totoong counterflow? Yung tinira ka sa puwet. <laughs> Labasan yun eh. And I would like to end my set with my wife's favorite joke. It's a knock-knock joke. So guys, knock-knock. Honey, si Jetro to. Papasukin mo na ako, please. Yung isang daan, baka maiwan. Okay. Ngayon naman, sa puntong ito, maglalaro tayo ng isang game. Ayan, ano? Siyempre, mga maglalaro, yung mga komedyante natin, ang game na ito ay tinatawag na socially unacceptable. This is socially unacceptable. Tawagin na siguro natin sila, ang mga maglalaro. Ryan Rem Sarita, Jetro Trogo, and Andrew Bernardo. So okay guys, ang lalaroin natin, socially unacceptable. Ito ang mga mechanics niyan, no? Okay, sa game na ito, meron tayong ibibigay na mga word or mga sitwasyon o mga bagay na ganyan. Ngayon, um, yung mga komedyante natin, sasabihin nila kung ano yung mga bagay na masasabi nila tungkol doon sa phrase or word or sitwasyon na yon. Okay? Ayos ba? Okay, topic number one. Things you don't want to hear in bed. Tapos na ako. Next! <laughs> Ang kapal ng gubat, di ko mahanap. Ha! Sorry, malamig eh. Ang laki ng vagina niya, parang elevator na may buhok. Shh! Magigising si ate. Next time, hindi na tayo sa kariton. Alright. okay, next topic. What not to say in an Oscar acceptance speech? Sino dito yung nagsasabing walang patutunguhan yung pagtsupa ako ng direktor? Nanalo ako sa Porn Awards, best kapalit ng kondom. Gusto nga palang pasalamatan yung nanay ko, yung tatay ko, tsaka yung 3 r special ng Victoria Court. Ayan, congratulations sa inyo. Okay, next. Bad ways for doctors to break bad news. Congratulations, it's a girl! Sorry, nagkamali yung tuli eh. Teka, hindi ikaw yung magpapa-sex magpapasa-exchange. Sorry. Actually, janitor lang ako dito eh. Napasubo lang. Next month pa ako magkakalisensya eh. Alright. Okay, at yan ang socially unacceptable. Palagpakan natin ang tatlong ito. Trabaho daw niya. Kilala niyo to. Sumigaw tayo ng rock and roll to the world! Ito na si Mr. Ryan Ramsarita! Yeah! Right on! Ayos ba tayo dyan, boys and girls? Uh-huh. Alam nyo, I get this question all the time. Hey, Ryan, do you do drugs before hitting the stage? I say, yeah, because I can't do it during. yeah. I got ethics, man. Woo! Eto ah, uh, once upon a time, I was a member of a band, yeah. So my lifestyle before was sex, drugs, and rock and roll. Yeah. Yeah, so ngayon, comedian na lang ako, so drugs na lang. That's the only option left. Ayos ba tayo dyan? Aha. Alam niyo ba kung bakit hindi mabenta ang life insurance sa Pilipinas? Kasi merong abuloy. Right. Yeah. Woohoo! Eto ah, uh, sa Cebu Penitentiary, kumakalat na ang HIV AIDS sa Cebu Penitentiary kumpara sa Muntinlupa. Mm-hmm. So, ibig sabihin nun, hindi masarap ang puwet sa munti. Alright. Right on, right on. Aha. Alam niyo kapag, kapag lahat ng tambay nag-aral ng abogasya, dadami lang ang tambay na abogado. Right. Woo! Right on, right on. Ito ah, sa tingin ninyo, bakit hindi nakikipagkaibigan yung pangit sa maganda? na pagkakamalan siyang bugaw. Alright! Right on, right on. Actually, may, uh, may kaibigan akong pangit, dikit ng dikit sa akin. Sabi ko, pare, umalis ka nga sa tabi ko, napagkakamalan akong callboy. Alright! Woo! Eto ah, may bago kong nililigawan ngayon. Sabi ko sa kanya, baby, takot ka ba sa daga? Ah, hindi. Good. Yan ang ulam natin. Alright. Yeah, hindi ka maarte. Mahal kita. Aha, yeah. Eto ah, napipikon na ako sa kapitbahay ko. Kasi nahuli ko siya vinevetse niya yung aking aso. Eh di gumanti ako, vinetching ko yung anak niya. Alright! Right on, right on, right on. Aha. Ito, minsan tinanong, tinanong ko yung tatay ko, Tay, tay, masama ba talaga ang abortion? Sabi niya, anak, huwag kang magreklamo, nabuhay ka naman. Alright! Woo! Yeah, right on, right on. Aha. Yeah. Sabi nila, ang ideal man ay humorous. Mali yun. Ang ideal man ay mayaman. At ang ideal woman ay babae. Alright. Babae ka? Since birth. Okay. Pwede ka na. Mahal kita. Okay. Eto ah. Sa mga teleserye, telenovela, wow, laging problema ang love triangle. Hindi ba alam ng mga writers na ang solusyon doon ay threesome. All right. Yeah. Right on, right on. Woo! Who goes to strip bars? Strip bars. Only me. Okay. Who had this experience? You go inside the strip bar and there's your dad. Only me again. Okay. I had that experience one time, man. Yeah. And that was the first and last time that I gave my dad a lap dance. yeah. I was so happy that night because daddy promised to send me back to school. and he was a big tipper, all right. Woo! Thank you, thank you very much. Aha! Uh-huh. Meron pa tayo dyan, meron pa tayo dyan. Ito ah, boys and girls, yung lolo ko, 98 years old na. So, bawal na siya sa maalat. So, gabi-gabi, naghuhugas ang lola ko. Alright! Yeah! Right on! Aha! Woo! Ayos ba, boys and girls? Yeah! Eto, you know, uh, they say that eating pancit is gonna extend your life. Yeah. So later on, when you see your favorite drug dealer with a fatal bullet wound, give him pancit, man. You're not gonna die, mother F. I got the noodles. Yeah. So in hospitals, it'll be called CPR, cardio, pansit, resuscitation. Cardio, pansit, resuscitation. Dok-dok, flatline, tanga, walang kalamansi. All right. Thank you. Thank you very much. Sa puntong ito, maglalaro na naman tayo ng game. Ang tawag sa game na ito ay Don't Say That is Don't Say That. Okay, ang lalaroin natin, Don't Say That. Alam nyo kung paano nag-work to kayo? Eto, merong uh, pipili tayo ng isang comedian sa kanila, meron silang huhulaang sikat na object, place, pangalan, or kung ano man, napapahulaan natin, ano? Pero, merong twist. Yung isang comedian, siya yung manghuhula, yung dalawa magsasabi ng words na pang-describe doon para mahulaan nila. Alam niyo to nanonood kayo ng mga noontime variety show? Parang ganon, pero hindi ganon. Usually, alam mo naman to. Ito ang Hoy! Ano? O, oh, doon kayo. Etong dalawang to, nagkausap-usap na. Mukhang nagkakabigayan na. Sir Ryan Rems, Sige. bawal tumingin sa screen. Ready Sige, ka na sir. ba? Okay na, okay. Ready, ready. Take let's say, swollen ass and butt. Time starts now. Nakakatagal siya sa CR. Ah, nakatagal sa CR. Constipation. Panlalaking regla. Panglalaking constipation. Para kang laging kumakain ng ketchup. Constipation na may ketchup. Ah, Bubog sa puwet. Malapit na raw, malapit na raw. Kahit walang bubog. Ah, Almoranas. Almoranas! Shoot! Almoranas! Okay. Next word. Take it saying, strippers, prostitute, and lap dance. Pinupuntahan to ng mga desperado uh, puno ng akasya para magbigte. <laughs> puno ng akasya agad. Baka hindi pa kayo. Hindi, may patay sinde. Ah, patay sinde. Sauna. Ginagawa ni Daddy in secret. Manlalaki. Ni <laughs> entablado. Di ba gay bar? Hindi. Amoy Sonrox. Amoy Sonrox. Sunrock sa gay bar. May DJ. May DJ na ba sa gay bar? Ah, sige. Sige, ah, mala... Ano, ano yan? Pero malapit sa sauna, no? Laging tunutugtog yung careless whisper. Ah, pu- beer house. Yun! Nadali Ngayon naman, ayan ano, papakilala ko naman sa inyo ang Pride of Pangasinan. At sinapag sinabing Pangasinan, andyan ang bayan ng Kalasyaw kung saan siya nanggagaling. Alam niyo kung ano sikat sa Kalasyaw? Ano? Grabe, may, marangal na hanap buhay po ang komedyante. Ah, yung ano, yung kinakain. Puto, oo, tama. Tama, yun. So, eto kasing fluffy ng puto, kasing tamis ng anong sarap, ano, sausaw sa kape, tsaka ano bang ginagawa sa puto? Tinantatawag sa mga gwapo. Ayan, ano? Tawagin na natin, gwapong gwapo, Sir Andren Bernardo! Guys, sino dito yung mga matataba? Raise of hands. Kahit di nyo erase, kitang-kita pa naman kayo eh. Ako nalaman ko na mataba ako. Nung nag-selfie ako, tas 9 gig yung nawala sa memory ng phone ko. Gusto ko sana magpa-cremate pag namatay ako, pero baka sa sobrang taba ko, ilagay rin yung abo sa kabaong. Kaya sobrang taba ko na pati anino ko may stretch marks. Yung lolo ko pala nanalo bilang barangay captain sa Baguio, guys. Yes, palakpakan naman. Landslide victory. Namatay kasi sa landslide yung kalaban niya eh. Ako pala si Andon Bernardo. I have been suffering from depression and mild anxiety for three years na. Yung simptomas yung nakakarinig ka ng boses minsan. Oo. Nakakarinig ka ng boses, sabi nila, Andren, magpakamatay ka na. Andren, wala kang kwenta. Kaya sinubukan ko mag-weed para mawala yung boses. Problema guys, hindi nawala eh. Tangina, naging reggae lang, gago. hey, eh, Andre, pakamatay ka na, man! No, Andre, no cry! Alam mo, nagbabasa ako ng history noon. Kilala lang si Apolinario Mabini. Naawa ako sa kanya eh. Kasi tuwing initiation ng Katipunan, di ba nakahood sila para di sila makilala? Feeling ko kahit nakahood si Apolinario, kilala pa rin nila kung sino siya eh. Sino siya dyan? Malamang yung naka-wheelchair. All right, so pabili, ikaw yan. Sakto nga, nasa 10 pesos siya ngayon eh. Wala kasing mararating ang 10 pesos nyo. Guys, matagal na akong single. Yes. Carry ba, Carry? Kaya, kaya ko pa rin mag, makipag-sex. Oh, kahit walang babae. Oh. Ano ba yung blowjob? Yung chupa? Init, dila, at moisture lang yun, di ba? Kaya yon minicrowave ko yung lengwa namin. don't worry guys, don't worry guys. Kinain ko pa rin nung natapos na ako. guys, guys, alam niyo may ahas pala sa ilalim ng Robinsons. Alam niyo yon? so, uh, ahas sa baba, tao sa taas. Paano kaya kung baliktad yun, no? Ahas sa taas, tas tao sa baba. Para lang siyang titing naglalakad eh. <laughs> Aso ko. Kakainin ko si Snooki na... Actually, patay na daw yung ahas eh. Kinain ng mga security guard kasi minimum wage lang sila. May binalita nga yung dati eh, saksi, sa sasaksi. Dati doon sa Robinson's Dumaguete, nung nag-brown out, may nawalang magandang sales lady. Kinain daw nung ahas. Kitang kita sa mukha niya, no? Hindi ka pa rin paniwala, no? Hindi ka pa rin paniwala, no? Tangina may Robinson sa Dumaguete. Guys, thank you so much. That's I said.